INRek eh, sei proiektu eh, berri baititu, sei zentrala fotovoltaiko gehiago uh, egin nahi baititu uda hontan behaz Bixente lehenik merexidu, eh, nahiz eta ez den lehen aldia, errepikatzea zer den INR eta zergatik sortu zen ere baia. Egunon, bai, beraz, uh, sortu zen 2000 malau urtean, Eh, nahi batekin, eh, nahi hori zen eh, energia beristagarriak garatza ipar eskualegian, eta transizio energetikoari e, bultzada bat emaitea, justuki energia beristagarri horiek garratzeko, erritaren bidez. Hori da, ez da enpresa pribatu bat, baizik eta Piskat, hala, nola da, kooperatiba moduan edo... Enpresa pribatu bat da, baina erritarrieri uh, eh, idekia. Gana behitu gure uh, enpresaren kapitala, erritarrieri uh, zuzendua da, eta erritarrek uh, badute parada parte hartzeko uh, enpresaren kapitalan. Ados. Astetik hola izan da, erritarren parte hartzearekin sortu zen. Astapenetik erritarren parte hartzearekin uh, martxatzen da eta beti, eh, beti ho, hola marxatzen da. Erritarrek dute finantzatzen gure proiektuen uh, dirustatzea. Helduen urrian lau urte beteko dituzue, e, orai arte proiektu batzu ere man dira, zonbat guti gura bera? Gaur egun behatzi proiektu uh, eraman ditugu, beraz eraiki eta martxan dira. Eta hor, uh, beraz udauntan uh, ginen ditugu sei proiektu, Eta paperetan edo ikerketetan bai ditugu kasi hogeita bost proiektu uh, ikertzen ari. Ogeita bost? Eh? Ogeita bost, bai. Epe labur, eh, luzean? Eta nuke mendik urte batetara ere eki ditugunak. Ados. E, Itz bat lehen haipatu baitugu beraz, jener sozietate bat zela, uh, zenbat teko kapitala du... Uh... Gaur egun, uh, eltzen gira, iru, mila euro kapitalera, Eh, laueunta amar uh, eh, bazkiderekin, erritar bazkiderekin, hortan txartzen dira erritarrak, euneko larrogeita ama bosta, eta ere badira uh, enpresa batzu, bospasei enpresa eta bospasei elkarte ere. Ados, eta parte hartzea erritarena zein einekoa da, izaiten alda? Gutienez erritarek parte hartzen aldute berrogeita amar horrekin, Baina parte hartzea, gero eh, gutxi gora bera, eh, janen nuke, bG1 eurokoa dela. E, behatzi proiektu ere manak orai arte, ondoko seiak, udauntakoak aipatuko ditugu laster, baina behatzi proiektuekin zonbat uh, diru uh, inbertitua izan da? Behatzi proiekturekin bosteun mila euro uh, inbertitua izan da. Jakinez ez dugula dena gure kapitalaren bidez uh, inbertitzen, badugu ere uh, mailegua. mailegoa beraz horrendako uh, eh, posibe, eh, izan dugu bosteun mila euro inbertitza. Mhm. Bi mila mm -hmm. uh, ez lanean, eh, olakorik espero zinuten, gehiago edo pentsatua zen hein erat heldu uh, zirezte? Bi mila amalagoan, ez ginoen eman elbururik, elbururu finkorik beden, zenta ez nola garatzen alako zen uh, sozietatea, eta oartu gira askifite herritarrak eta herriak bereziki ez da guk eh, herriekin uh, lan egiten dugu, herriko etxeekin. Uh, alere galde edo gure proposamenaren uh, gure proposamenaren goitan ziren eta oartzen gira beraz gure proposamenarekin erritarrak eta erritarrak uh, uh, eh, radiesten dutela eh, gure eh, proiektua. Beraz, mm horretzen -hmm. uh, gira, garatzen girela arere uh, askifite eta garatzen girela ongi uh, tokian. INR uh, eh, sozietateko langilearekin gira Bixente Ualde, duela jentzien erraiten uh, ginautzun zuek, zireztela joiten erriko etxen gana eh, proiektuak uh, proposatzeko. Uh, ez da alderantziz gertatzen, erriko etxeak ez dira heldu zuen ganat proiektu bat gauzatu nahi dutelarik? Bai, uh, egia lehen proiektuetan gehienik erriko etxak ziren heldu gure gana. Horrein eh, gehienik gugira joiten aien gana, beraz, uh, eh, bagoaz gure proposanomen batekin. Baina eh, orain, uh, nuke, bi aldetarat egiten dela mugimendua, jena behitu erriko etxak interesatuak dira gure uh, proiektuaz. Eta gu ere joiten gira aien gana, zenta egia erran ez gira bortxaz uh, uh, ez, aino ezagutua erriko etxen guzien gandik beraz, uh, bi aldetat egiten da uh, mugimendua. Baina gaur egun alere, oartzen gira, uh, ezagutzen gaituztela. Uh, diakinez, uh, par eskual erriko, ihirurgoi bat uh, erriko etxe kontaktatu ditugu eta gehienak, uh, gehienekin uh, bilkura egin. Eta beraz... Arremana bi aldeetat egiten da eta momentukotz uh, eh, denak, uh, denak untxapasten dira. Baikor beraz alde eh? Ajun baiko. Um, Erraiteko, eh, energia berriztagarriak bultzatzeko eh, duzuela. Eh, hainitz, proiektu fotovoltaiko egin dira eta udauntan proposatzen dituzuenak ere ala dira. Hortan bakarrik geldituko da edo? <laughs> Agian ez, agian ez ikusiko. Eh, gure helburua dira behar ba eh, mm, foto Bai, eh, teknikoki bederen erresenak eta inbertitzeko momentuan ere da inbertitzeko uh, diru gutxenak galdekiten duten proiektuak. Mhm. Horrendako, mm -hmm. fotovoltaikoa garatzen uh, egoitzetan eta gero gure helburua da beti energia berriztagarri guziak garatzea tokian lujaldean. Gero ikusi behar da zer posible den ere garatzea lujaldean, behar ba zingo da energia beristagarria guziak garatu, ikusi beharko da gure lujaldearekin, gure lujaldearen garrapenarekin, eta hara, momentu hauetan jaehan ari gira momentanizazio ikerketa bat eramaiten, Siberuan, eta metanizazio ikerketa hori eh, ari gira gero garatzen uh, ipar eskolegi osoan, uh, baina siberokoa kasik uh, bukatu dugu. Eta egan ba- ere... Egan nahi baitu, emaiten alda epe bat edo... Uh, ilabete hilabete batetara bukatu izanen da ahunt. Egan nahi baitu, uda bukaeran jadanik uh, uh, finkatua izanen da. Uda, uh, fin, ikerketa baizik, egan nahi baitu, ikerketa da ez dugu eganen eginen dugula proiektu bat. Eh? Da, justu, egin garria denez ikustea. Egin garria. Hala. Egin denez, uh, deia ba, ba, dene, ba parada eh, egiteko, eta parada balima da, gero antolatu beharko da zerbaiten eramaiteko konkretuki. Eta uh, eh, norikin ari zirezte lanean, kasortan? Erriko, ez dira erriko etxeak, la, eh, laborariekin gehien bat? Eh, bai, eh, labor, laborariekin. Hor, justuki laborariak zitugu kontaktatu, baina gehinik erigira laborantxak gambararekin. Datuak biltzen eta datuen arabera ikusteko zer egiten alden. Eta gero lujaldeko e, aktore nagusiekin, jane nuke erri elkargoa, kuma federazioa, eta bax. Mhm aizea edo ura? Lehenik aizea, aizearen eh, proiektu bat uh, segitzen dugu uh, rubiletik, ustibarreko aize erroten proiektua. Beraz, uh, proiektu hori momentukotz uh, blokatua da eskualdeko uh, pre, prefetak blokatu du. Eta goitatzen dugu deliberazio bat atera behar dena elduden uh, den irailean. Beraz, eh, rubiletik eh, segitzen dugu eta agian ateratzen bari da eta eh, egitarrak ados bat dira. berdin INR-ek edo INR bezalako estruktura egitarra batek behar luke edo nahi ginuke alako estruktura batek erramaitea proiektu hori. Mm Azkenik ura beraz? Eta ura, ura, ura hemen egia ur energia garatzeko aski zaila da. Eh, naiz eta aski garratua den deia, Uh, oino gehiago garatzeko zaila da zenta administrazio mailan oztopo handiak dira eta momentukot ez da gauzandik mugitzen eta uh, eh, momentukot zugu ikusten paradarik justuki gauzak mugitzeko. Beraz, segitzen dugu urbiletik uh, pasatzen diren uh, aktivitate berri guziak ur energiaren inguruan baina uh, eh, momentuko ez dugu deus konkreturik jenerren eh, horren uh, inguruan. Ados. Bo, udauntako proiektu inte esatuko gira, zeren uh, bilkura publikoak eh, abiatzen ditu uh, aste hartuntarik goiti, uh, sei erritazari gira, sei errietako bastimendu publikoetan fotovoltaiko panelak emaiteko proiektuak dira, aipatzen aldizki guzu, beraz, sei proiektu hauek? Mm, bai, beraz, uh, udauntan uh, bost erritan sei proiektu eramanen ditugu, Eh, beraz, lehena izanen da lehuntzeko trinketan, uh, lehuntzeko trinketan beraz uh, eguzki panelak ezagiko ditugu, gero bardozeko eskolako jantegian eta bardozeko eskerparetan. Ondotik, baigoriko kanpalekuko egoitza gainean, anauzeko elizan eta egirelajeko trinketan ere. Olakotan zek ertatzen da, teilatuak begiratzen dituzue, iguzkiak ongi jutzen duen, hienerrek du azterketa hori egiten? Bai, azterketa hienerrek du eramaiten, egiten duguna da gehienik eguzkiari eh, ongia ongi azaldua denez, ikusten dugu, eta ere e, teilatu estrukturaren e, estruktura azkia azkaja hala, euh, aztertzen dugu, eta... Zer panelak jasaiteko... Irizpide guziak, eh? bai, panelak eta irizpide guziak euh, onak bali badira... Euh, proiektu bat uh, bultzatzen dugu. Ba, ideia baten ukaiteko, uh, ez dugu proiektua banan-banan aipatuko, baina zenbateko energia eh, eh, ekoizten e, dute uh, pan, eguzkitako panel hauek. Proiektu bakots, uh, guti gora bera, iru lauetxeren uh, kontsumoa ekoiztuko, uh, ekoiztuko dute urtean. Eta nola pasatzen da orduan? Eh, energia horrekin, eh, zuzenki erriari doa? Ala, gu, gure modelo ekonomikoa da inbertitzen dugu proiektuan, beraz erritaren bidez, eta energia gero saldua da xarrean. EDF eri gehienetan, batzutan enerkoperi, eta behartua gira modelo ekonomiko hori egitea, zenta bestenaz zuzenki saltzen baginu, eh, ezin dugu zuzenki justuki saldu erriari edo erritareri. Beraz, modelo hori uh, behartua gira txikitzea energia fotovoltaikoa garatzeko. Mm -hmm. ere, erri interesgarri da, hortan parte hartzea? interesgarri da, zenta deia ez dira deusetaz okupatzen, guk dugu eramaiten proiektua astapenetik uh, bururaino, Uh, animatzen dugu energia, energia berriztagarrian inguruan eta energia ere uh, eh, mukisteko uh, inguruan. Eta beraz, uh, eh, zat, ekartzen duena da eh, justuki animazio hori eta sentsibilizazio hori egitaren eh, gan. Mhm. Itz bat ere uh, bilkura publikoak aipatu hain ego Euskal Herriko beste sozietate batekin harremanetan uh, zireztela, uh, eta hauek ere parte hartzen dute iparaldeko sei proiektu horietan. Hori bera. Beraz, uh, justu, Nafarkop aurkesteko, Nafarkop sortua izan da goiener kooperatibatik. Beraz, eh, goiener kooperatiba da energia orgonitzaile bat ego eskolegian. Eta sortu nahi zuten ekstruktura eh, berdin bat, baina eh, bakrik ekoizpenean lan eginen zuena. Beraz, sortu dute Nafarkop estruktura, Nafarkop kooperatiba eta jaiten nuen bezala astapenean guk uh, inbertitzen dugu unean, beti egiten dugu uh, eh, erren bat egitaren uh, eh, dirustatzearen bidez eta bieren maile, uh, mailegu baten bidez. Eta mailegu hori, uh, sei proiektu horien zat, banku baten, batetik pasa ordez, pasatzen gira nafarkopetik, beraz nafarkopek du hartuko maileguaren partea, sei proiektu horien zat. Mhm. Eh, Euskal Herri osoko ahemanak ere ikusten ditugu beraz eh, mm. energiaren mm. Bai, egia erran uh, astapen, astapenetik da uh, ahemanetan. Elgar laguntzen gira, haiek badute alere uh, garapen uh, abiadura zaluago bat gubaino. Uh, Baina uh, beti ahemanetan izan gira eta laguntzen gaituzte, laguntzen ditugu aldugunean. Baditugu ahemenak betidanik eta hain bat hobe uh, zenta ikusten dugu bako laguntzen gira bestarekiko. Ongi da, bilkura publikoak aipatu behar ditugu eh, orain, lehena astertuntan, eiera lagen, erriko etxean, zortziontan, ondokoak aipatzen alditu zu behar bada? Ondotik uh, biara munean bardozen ustailaren emezortzian beraz, ahatzeko sortziak terditan, Eriko Gelan, lehuntzen usteilearen e, eh, e, eh, beraz ostegunez, ahatseko zazpietan erriko etxean. Anauzen eh, ondoko hastean usteilearen hogeita bostan ahatseko sortzietan erriko etxean. Eta azkenik baigorin usteilearen hogeita seian ahatseko sortzietan plazasoko gelan. Ongi da, eta xehetasun gehiagorentzat, iener.eus webgunean eh, xehetasunak izango dira. Mila esker, Bixente Hualde, eh, xehetasun guzi horien dako. Mila zuri.